บุ๊กทูแปดสิบห้าอบซิชชิจินช์อบซิชิจินช์คำถาม อดีตการหนึ่ง Întrebări trecut 1 Întrebări trecut 1คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Ați băut. Cât ați băut? คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Cât ați muncit? Cât ați muncit? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Cât ați scris? Cât ați scris? คุณนอนหลับสบายไหม Cum ați dormit? คุณมาที่ดอร์มิดคุณสอบผ่านได้อย่างไรคุณอาจิตรักุตเอกซามนุลคุณอาจิตรักุตเอกซามนุลคุณหาทางพบได้อย่างไรคุณอาจิเกสิตดรุมุลคุณอาจิเกสิตดรุมุลคุณพูดกับใครมาคุณ cine ați vorbit? Cu cine ați vorbit? คุณนัดกับใครมา Cu cine v-ați dat întâlnire? Cu cine v-ați dat întâlnire? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Cu cine ați sărbătorit ziua de naștere? Cu cine ați sărbătorit ziua de naștere? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Unde ați fost? Unde ați fost? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Unde ați locuit? Unde ați locuit? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Ce ați lucrat? Ce ați lucrat? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Ce ați recomandat? Ce ați recomandat? คุณทานอะไรมา Ce ați mâncat? Ce ați mâncat? คุณได้พบอะไรมา Ce ați aflat? Ce ați aflat? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Cât de repede ați condus? Cât de repede ați condus? คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ Cât timp ați zburat? Cât timp ați zburat?